Kągi, kuris laikas užtruko vieną arbatos podelį ir galima pratesti mūsų paskaitą. Mm, kodėl Europą? Todėl, kad Europoje įvyko vienas gana unikalus reiškinys, e, tai vadinamoji mokslo revoliucija. 15-16 amžiui Europoje mokslas atsiskiria ir atsiskiria gana radikaliai nuo, nuo tiesiog teologijos ar domėjimosi vien tik tai religiniais e, dalykais. Dažniausiai įprasta vadinti e, visą tai renesansu ar renesanso reformacijos net, netgi laikotarpiu. Na, jeigu dėl reformacijos taip, ten amžininkam abejonių nekilo, kad, kad reformacija vyksta, tai renesansas vis tik yra e, išpopuliarintas ir sugalvotas terminas XIX amžiaus antroji pusė. Jakovas Burkhartas Mm, savo veikalais e, ėmė tą pereinamą laikotarpį iš, iš vėlyvų viduramžių į naujuosius laikus e, vadinti, vardino jį tiksliau kaip renesansas. E, pats žodis jis egzistavo ir, ir anksčiau Džordžo Vasario žymių mm, dailininkų mm, gyvenimuose yra, jisai paminėtas, Pati savoka galbūt irgi yra François Rablė prisiminus e, Gargantua ir Pantagruelį, ten, ten vienoj knygoj kalbama, štai va, senesni laikai, dabar nauji laikai, kuomet atgimsta praeitie žinios, santika, geri papročiai ir, ir taip toliau. Amžininkai kažką jautė, bet e, tas pojūtis, e, tiesą sakant, nebuvo jų įvardintas. Čia jau istorikai E, pasidarbavo ir pasidarbavo porą šimtų metų praėjus po bet kokio renesanso. Beje, tą patį galima pasakyti apie viduramžius. Na, viduramžių žmonės baisiai nusteptų, jeigu kas pasakytų, kad e, jie gyvena viduramžiais, nes matai, buvo antika, jį, jį pasibaigė. Sakytų, kaip tai pasibaigė popiežius e, Kristaus vietininkas žemėje iš, iš antikos laikų atkeliavęs. Jisai yra, yra. Imperatorius yra, yra po karalių didžiojo, taip yra imperatorius. Jeigu ką kam tas nepatinka, tai atleiskit nenutrūkstamas nuo Oktaviano Augusto imperatorius e, reziduoja Konstantinopolį, Bizantijos vadinamo imperijoje, kurį tiesą sakant ne, ne Bizantijos, o Romėjo imperija arba Romėnų imperija save titulavo. E, žodžiu, amžininkai nebūtinai pastebėdavo tai, ką vėliau išvelgia įvairūs istorikai ir, ir filosofai. Taigi, Europoje nutinka unikalus e, dalykas. Visų pirma, e, švietimas įmamas suvokti kaip būtina ir, ir neišvengiama tokia, galima sakyti, prievolė. Bažinyčiai prievolė. Bažinyčia turi rūpintis e, savo, savo ganomų parapiečių švietimu. Na, labai ten nepersistengė, bet vis tiek e, pradinės mokyklos privalėjo veikti prie kiekvienos parapijos. Nori ten klebonas to ar nenori. Kaip jos veikia, ko mokė, tai, tai čia atskira šneka. Ten dažniausiai net daugybos nemokindavo. Tiesiog sudėti, atimti ir, ir abecelė. Jeigu per 3-4 metus išmokindavo, tai skaitėsi, kad viskas yra labai ir, ir labai gerai. E, svarbiau buvo gal ne, ne, ne tos e, tokios institucionalizuotos mokyklos, nors jos be abejo buvo svarbu, jos apėmė visas valstybės, visur jų, jų buvo. E, svarbiau buvo, kad ėmė ir, ir išsivystė, atsirado universitetai ko tiesą sakant niekur kitur neegzistavo ir jeigu kur aptiksite literatūroje, kad ten koks nors Timbuktų universitetas ar, ar kažkas panašaus Kinijoje buvo, tai ne visai tiesa. Universitetai europiniai buvo išskirtinių reiškinių. E, jie atsirado tarsi patys savaime, na pirmas susiformavo 13 amžiui Bolonijai ir kuogi jie pasižymėjo. Universitetai pasižymėjo tuo, kad tai buvo feodal, feodalinė visuomenė, jis be abejo buvo feodalas su savo privilegijom. Tos privilegijos labai rimtos, tiesiog teritorinis eksteritorialumas, e, kur bebūtų įsikūręs universitetas, įžengti be universiteto valdžios leidimo jo teritorija na, buvo faktiškai neįmanoma. Jame mokėsi universitete apribojimu, kad būtinai tik tai kažkokie e, aristokratai nebuvo, galėjo mokytis įvairūs žmonės žmonės, bet na, tam, kad įstoti universitetą, reikėjo gero pasirengimo. Kokių 8-10, na, jeigu kažkoks wunderkindas, 5 metų studijų. Na, jau tą leisti galėjo toli gražu ne visi, net ne visi aristokratai tą savo galėjo leisti. Taigi, universitetai buvo uh, žmonių, kuriuos e, nei daug, nei mažai galima vadinti bajoryje ar aristokratija susirinkimo vieta, korporacinė susirinkimo vieta, saugoma bažinyčias, e, globojama miestų, globojama valdovų, turintis uh, savo finansinį pagrindą, valstiečius dažniausiai, ar, ar kokius dvarus, ar, ar, ar žemę iš to ir gyvenantis. Uh, Na, turbūt gana klasikinis atvejis Vilniaus akademija, jezuito įkurta, iki tokio pilno europinio universiteto ten truputį trūko, bet e, daugiau ar mažiau jį lygiai taip pat gyveno. Ten atkreipkit dėmesį Vilniui, kai būsit, tas universitetas e, kvartalas, jis beveik uždaras, nes taip ir būdavo, jie, jie galėjo užsidaryti ir, ir nieko neįleisti. Studentų visokius nusižengimus svarstydavo pats universitetas, o ne miesto e, koks nors magistratas ar dar ten valdovas ar dar kas nors e, kito. E, taigi, studentai buvo, visokių jų aišku buvo, buvo žinot, Pinigų e, moteriam ir vynui niekada neužtenka, mm, kartais ir, ir knygom pritrunka, ką jau čia besakyti, apie 16 ar 17 amžiaus studentus. Bet jie e, buvo jau kaip ta, to laiko visuomenė subrendę vyrai, dažnai su tam tikrom patirtim, e, dažnai savotiškai, bent jau lyginant su valstiečiais, tai jau tikrai ir dauguma miestiečių turtingi, ir ne tik dvasiškai turtingi. Dar svarbiau, jie buvo ginkluoti, kaip visi aristokratai e, žmonės. Na ir e, visa ta masė, jie gana greitai ėmė reikalauti savo įvairiausių teisų ir, ir, ir jas kaip taisyklė gaudavo. Balonijai, sakykime, būdavo renkami dekanai, profesoriai samdomi, studentų rankose universitetas buvo. Kitose universitetuose e, tokios didelės laisvės kaip Balonijoje nebuvo, bet e, vis tiek, lyginant su to meto gana tokia sluoksniuota ir, ir hierarchizuota visuomenė, e, universitetai veikia kaip nedidelės respublikos. Bolonija, Bolonija, bet greitai tą modelį ėmė kopijuoti visi ir, ir, ir visur. Ir jau po šimto metų valstybė neturinti universiteto atrodė labai ir labai keista. Kažkokia nepilnavertė jį, ar, ar, ar azijietiška, ar dar kažkas, kažkas e, tai, ka, apie ką ne, ne, net padarėjo kompanijoje ir kalbėti neverta. Dar daugiau europiečių universitetus išnešiojo po pasaulį gana sėkmingai ir gana greitai. Susitikus kokį nors Vilnietį būtinai perduokite, kad Amerikoje, tai yra Mechiko ir Limoje universitetai buvo įkurti anksčiau negu Vilniuje. Jie labai tuo apsidžiaugs. Turiu omeny Vilniečius. E, taigi, universitetų plėtra, ji vyko greičiau bažnyčios globoje negu, negu bažnyčios kontrolėje. Ir gana greitai prie teologijos fakultetų atsirado teisės fakultetai ir dar neužilgo ir medicinos fakultetai. Tie trys fakultetai ir, ir e, leido vadinti mm, universitetą universitetu kaip visą apimantį visuotiną. Tai yra va, visas e, sritis apima. Medicina domisi gamta žmogaus kūnų, teisė tarsi tęsia Romos imperijos e, tradiciją, O teologai užsijama be abejo filosofiją ir, ir, ir Dievo pažinimu. Mm, šalia jų jau 17 amžiui pamažu ima atsirasti ir, ir profesoriai, kurie užsiminėja ir, ir kitais dalykais. Na, o 18 tai galima sakyti, tas trinarė sistema, ji, ji faktiškai jau e, suvokiama kaip atsilikusi ir atsiranda visko ir ekonomistų, ir istorikų, ir, ir literatūros, ir ko tik tai, kokių tik profesorių ir katedrų neatsiranda. E, universitetų iškilimas ir mokslo nepriklausomybė E, didelę reikšmę įgavo dėl to, kad tie teologijos fakultetai, jie pamažu, ypač Sarbonas Paryžiuje esantis, na, dabar nesantis buvęs universitetas, jisai tampa dideliu autoritetu bažnycinėse teologinėse ginčiuose. Autoritetu Romos popiežiui ar, ar katalikų bažnyčiai. Tenai nusprendžia, kuris popiežius teisus, kuris neteisus. A, turėkit omeny, 14 amžius, Avignono nelaisvė. 70 metų popiežiai e, prancūzijos karaliaus, kaip čia pasakius, garbingi ar nelabai garbingi svečiai. Vėliau prasideda ilgas schizmų laikotarpis, kuomet vienu metu net keturi popiežiai e, buvo, vos ne kiekviena didesnė Europos valstybė savo kandidatą turėjo. Na ir tik Bazelio ir, Konstan ir Konstancos e, suvažiavimuose šiaip taip ta schizma buvo įveikta. Na schizma įveikė, bet, bet po kurio laiko paaiškėjo, kad Romoje jis įsikūrę popiežiai, na, jie virto tiesiog tokiais nedideliais karaliukščiais. E, aristokratai, kurie kariauja savo karus, e, daugiau rūpinasi savo, savo kišene, negu kad mm, katalikų bažnyčios reikalais. A, jau kai atsiduria bažnyčios galva tampa tokie kaip Rodrygo Bordžyje, na tai jau čia antikristų nepavadinsi, bet į tą pusę žmogus judėjęs labai labai rimtai. E, žodžiu, tokiam e, bažnyčios krizių fone e, teologai, teologai nepriklausantis tiesiogiai, nei nuo popiežiaus, nei nuo vyskupo, vadina labai rimtą vaidmenį. Ir kas teisus, kas neteisus, įvairiausiose ginčiuose pasakydavo universiteto profesūra, su kuria nesiskaityti buvo tiesiog neįmanoma. Tokiu būdu mokslas e, kaip ir išsprūda iš tiesioginės bažnyčios kontrolės, o universitetų autonominiai tokie e, savo esme feodaliniai e, modeliai, privilegijų modeliai, jie veikia labai sėkmingai. Garantavo profesūrą ir studentam didesnę ar mažesnę, bet visgi įsitikinimo ir mokslo laisvę. Kitose pasaulio valstybėse nieko panašaus nebuvo. E, net jeigu galima aptikti kažką panašaus Persijoje, kokiamis Fahane, ar, ar Kinijoje buvo 17 amžiuje, tai buvo arba labai specializuotas, kuomet užsijima ten vien tik mediciną, ar, ar ruošia būsimus valdininkus, ar, ar vien tik teologiją, mm, kaip Aleksandrijoje kokioj. E, arba tai gana pavienė, taip garsiai ten pasivadina e, kokiu kokių nors istorikų lūpomis, kad štai čia buvo akademija, ten ar beveik universitetas, na, realiai pažiūrėjus, jeigu ten buvo 2-3 e, e, kažkokie išminčiai, kurie turėjo po, po 7-8 mokinius, tai kalbėti apie mokyklą, mokslą galima labai ir labai atsargiai. Ir jo labiau tai, tai ne universitetai, ir jo labiau jokios e, tokios nepriklausomybės ar, ar minties laisvės neegzistavo. Didelį vaidmenį vaidino tai, kad e, pasaulietinis pažinimas Europoje atsiskyrė nuo religinio pažinimo. E, greičiau pati religija tapo mokslo objektu. Tyrinėjimas švento rašto, palikimo, bažnyčios istorijos e, davė tam tikrą įrankį atitrūkti nuo kiekvieno naujai atrasto ar surasto fakto ar išradimo, iš E, tikrinimo, ar jis atitinka, nežinau, švento rašto dvasę ar, ar, ar raidę ir, ir panašiai. E, taip, būta rimtų konfliktų, sakykime, ten su Galilėjom ar, ar sudegino Giordano Bruno, bet jeigu pasigilinus, dėl ko tie konfliktai kilo, tai Galilėjas elementarus intrigų e, tokia auka savotiška, ten, na, žodžiu, parašė veikalą, kuriame išjuokė žmogų, kuriame visi atpažino tuometinių Romos popiežių. Tai e, santykius susigadino. O dar reiktų pridėti, kad, kad tas popiežius, jisai buvo didelis Galilėjo šalininkas, kažkada poemą parašęs, na, žodžiu, buvo prie ko prikipti. Kitas dalykas, Galilėjus tarsi medičių žmogus, medičius, e, Florencijos medičiai su Romos e, kūrėje konfliktavo, na, ir muždami per, per Galilėjo, kuris kuris buvo kurį laiką medičių mokytojo, e, vaikų augančių mokytojo, e, popiežius stengiasi išspręsti savo reikalus. Na, tiesą sakant, o kuo, kokia jo to bylos esmė, tai, tai net jokinga. Jam kažkada ten buvo pasakę, kad jis neskleistų savo teorijų apie Saulės sistemą. E, jisai tarsi žodžiu pažadėjo, bet raštu to neparašė. Ir prikibo prie jo, kad jis girdi sulaužė duotą priesaiką kokią priesaiką, jeigu ji nėra fiksuota, jokios priesaikos nėra. Visas tas tampimasis, aišku, buvo nemalonus jau gana senam Galilėjo Galilėjui, bet baigėsi tuo, kad, kad, kad jį ten bažinytiniai priežiūroj paliko privalėjo į bažnyčią eiti ir, ir melstis laikas nuo laiko. Niekur jis nėjo, nieko ten labai nesimeldė, turėjo nesantokinių dukrų, kurios vienuolės buvo, sakė, jos už mane atsimels. Su Giordano Bruno dar, dar ten liutnesnė istorija, jis kartais pateikiamas kaip didelis mokslininkas. Na, mokslininkas gal jisai ir, ir buvo, o gal ir nebuvo. Jisai okultikas, ezoterikas ir labai keistų teorijų skleidėjas. Uh, giliai įlindęs į į tamsius mokslus, šalia to dar, dar kurį laiką buvęs e, Anglijos e, tiesiog žvalgybininku, išdavinėjęs anglus katalikus, kurie Italiją atvykę yra. Taip, kad susidorojimas su juo buvo na, irgi greičiau politinių intrigų pasiekmi. Po tridento suvažiavimo atsirado vadinamas draudžiamų knygų indeksas. Kitaip tariant, surašomos knygos ir autoriai, kurių skaityti katalikam e, negalima ir e, tas knygas reikia arba kažkaip cenzuruoti, pakeisti, arba iš viso jas sunaikinti. Na, tai galima pasigirti Europą, nei vienos knygos iš to sąrašo teksto e, pasaulis ir civilizacija neprarado visos išliko vienaip ar kitaip buvo išspausdinamos. E, priekabės dažnai buvo gana tokios e, paviršutinės ir, ir iš esmės nebūtinai susijusios e, su kažkokiu mokslu. Iš lietuvių XIX amžiuje sugebėjo katekizmą, čia vienas klebonas kažkokį įdomų parašyti, tai, tai net Romai susidomėjo ir tą katekizmą įtraukė į draudžiamų knygų sąrašą. O kitas visai ten nutikdavo, galėjo įtraukti dėl to, kad autorius masonas ir atvirai tai pareiškė, galėjo dėl kokių nors teiginių, na, charakteringas pa, pa, pavyzdys galėtų būti Cervanteso Don Quixotas, nes ten San Šapansa vienoje vietoje pasako, kad geras darbas, jeigu jeigu jis padarytas, na, kaip Don Kichotas ir darė, be proto ir nežinia ko, ko norint, jisai neturi jokios prasmės. Va tai šitas sakinys užkliuvo ir liepė, kad e, arba jo nespausdintų, arba geriau, kad ir iš viso to Don Kichoto niekas ypatingai neskaitytų. E, kaip bebūtų, e, įtraukti knygas galėjo kokias nori, bet be pasaulietinės valdžios ir universitetų noro tokias knygas medžioti ir deginti, o jo labiau dar, dar persekioti jų kaip nors autorius, nieko ypatingo padaryti nebuvo įmanoma. Nebuvo mokslininkai ir inkvizicijos kažkokio ypatingų taikinių. E, kitkuo inkvizicija užsiminėjo, ieškojo eretikų, ieškojo slaptų musulmonų ar, ar, ar, ar žydų, kartais raganų bylas sprendė, bet e, tai, kaip jį vaizduojama XIX amžiaus įvairiausiose romanuose, na, toli gražu, to, to, tokio siaubo neegzistavo mm, e, lyginant su, su kitom civilizacijom, nepaisant visų va tokių keistų istorijų, kaip, kaip su Giordano Bruno, e, Europoje, galima sakyti, egzistavo vis tik saliginė įvairių naujų idėjų tolerancija. Labai saliginė, bet e, vis tik tai e, tolerancija. E, pasikartosiu, kitose pasaulio šalise viso to neaptiksime. Ką dar būtų galima pasakyti? kai kurios valstybės, civilizacijos ir imperijos tiesiog pjaute pjovė miestus ir, ir ekonomikos bei pramonės vystimasi. Čia pasižymėjo šitoj sferoje Osmanų imperija, kur tiesiog privačios nusavybės nelabai pripažino. Visa žemė Osmanų nusavybė. E, na tai ką ten šnekėti, kokie ten miestai su kokiom privilegijom. Ką pasakys, tą ir turite daryti. Pinigus kaupti tai pasidarė pavojinga, kad ten atsirado tokia specifinis reiškinys kaip vakfai, e, kolektyvinė musulmonų labdaringų organizacijų tokie fondai žemė superka ir, ir e, jeigu tau, tau galva sultonas nukirs, tai ta, tavo žemė atiduota į tą vakfą lieka labdarai. Nu, jie įsipareigoja išlaikyti tavo įpėdinis. E, draudžiama islame pelnytis iš, iš paskolų. Tas pats buvo daroma ir, ir Europoje, bet Europoje draudė, draudė palūkanas, bet greitai pamatė, kad tada tom palūkanom užsijima visokia iš Lombardijos, Šiaurės Italijos kilę, kilę italai bankininkai, užsijima žydai, užsijima ne, net ir karaliai tokiais dalykais. Tai ką jau ten ypatingai be uždrausi? Negražu gražu, taip, va, tas lopikautojas į pragarą nukeliaus, bet negražu, bet už tai pelninga. Islamo pasaulyje irgi panašios tendencijos buvo, taip pat naudojo tik tai ne tie gal žydus, kiek armėnus ir graikus tokiais va, paskolų davėjais, bet iš principo pasiskolinti ir po to reikalauti kažkokiu palūkanu buvo tiesiog draudžiama. E, gudrybių sugalvodavo, sakydavo, skolinasi šimtą, sakykim, e, dukatų, po metų atiduosi šimtą dukatų ir dar iš manęs nusipirksi šilkinį virvelę trumpą už kokius 20 dukatų. Na, tokias puikias sutartis sudarinėdavo, bet vis tiek, tai, tai buvo savotiškas pogrindis ir, ir už tai buvo galima, galima nukentėti. E, didelė bėda buvo tai, kad uh, E, tiek Osmanų imperijai, tiek e, Pietričio Azijos e, civilizacijai pirkliai buvo suvokiami kaip labai žemas luomas. Miestiečiai beveik visur traktuojami, jeigu tai nesostinės gyventojai, nes tie tai bus kaip nors susiję ten su imperatoriaus ar sultono ar šakinšako dvaru, bet visi kiti miestai ir miestiečiai, jie suvokiami kaip žemesni negu valstiečiai. Ir tai buvo labai svarbu. Su jais elgėsi dar blogiau negu kad su paskutiniu žemdirbiu. Na, o su žemdirbiais ten elgėsi šiaip savo. Mokesčių nemokėjimas dažniausiai vesdavo prie žiauriausių kūno bausmių ir, ir tiesiog valstiečių terorizavimo sistemos vienokios ar kitokios veikia visoje Azijoje. Tai miestiečiai dar atsidūrė dar blogiau už, už, už juos apie kažkokias tokias privilegijas kaip Europai, kad yra miestas, savo kariuomenė kažkokią nedidelę turi, E, savo teritoriją, pasistatęs e, sienas, ką nori leidžia, neįleidžia, dar viduj savo tvarką nustato, o dar pareiškia, kad bet koks valstietis atbėgęs į tą miestą, jeigu ten metus ir dieną išgyveno, jis jau, jau laisvas, na, miesto oras daro laisvą. E, tai šnekų net nebuvo nei Afrikoje, nei Azijoje. Greičiau jau miestai suvokiami kaip, na, toks neišvengiama blogybė, va, buvo, buvo, buvo kaimas, staiga pasidarė šimtatūkstantinių, na ką dabar ten, negi jį sudeginsiu, tegul jau stovi. Kol, kol, kol, kol kas kada nors užsijimsim. Pinigų prireiks, apiplėšim. Tai toks požiūris, aišku, kad nevedė į tai, kas vyko Europoje. O kas Europoje vyko? Centralizuotis monarchijos, absoliutinės monarchijos, čia tokios kaip Prancūzijai ir ne tik, jos labai drąsiai žengia į tokią sąjungą absoliutinio monarcho karaliaus su miestais, su buržuo, su e, turtingiausiais pirkliais. Karalius juos globoja, saugo nuo, nuo konkurencijos išorinės valstybės. Šie savo ruoštų finansuoja jo nesibaigiančias kovas su, su, su niekaip nepribaigiamais visokiais regioniniais feodalais ir, ir, tiesą sakant, tegul ir pačio karaliaus giminaičiais, bet kurie nori e, arba savo daugiau valdžios, arba iš viso remdamėsi senom privilegijom karaliaus valdžią kaip nors apriboti. Azijoje tokių koalicijų uh, Na, taip nutiko, nutiko, bet nutiko tik tai Japonijoje ir tik tai 19 amžiaus 70-metį, taip sakant, e, suveikė europinis modelis ir sunku pasakyti, kiek, kiek, kiek tai buvo pačių Japonų visuomenės brandos apraiška, o kiek tiesiog nusikopijavo Japonai tai, ką pamatė e, vykus e, Europoje. E, didelė bėda e, buvo ir valstybės kišimasis į ekonomiką. Aišku, keistai atrodo toks feudalinis socializmas, bet e, Osmanų imperija, Persijos imperija, na, didžiųjų mogolų gal kiek mažiau, bet jau Kinija ir, ir Japonija, tai iš tiesų tuo užsiminėjo ir užsiminėjo labai rimtai. Tiesiog nustatydavo griežtas, užšaldytas kainas. Va, turi kainuoti kirvis tiek, ryžiai tiek, šilkas tiek ir niekas negali prašyti daugiau. E, Stabilioje ekonomikoje tai gal ne taip ir blogai vartotojus gina, arba atvirkščiai skriaudžia vartotojus, bet, bet už tai turtėja pirkliai. E, tačiau įsivaizduokit, kas nutinka, jeigu regioninis koks nors badmetis. E, atvežtų gal tų ryžių, bet pervežimas kainuoja – E, ir ką, atveši ir pardavinėk už tokią pačią kainą, kaip tose rajonuose, kur, kur jokio bado nėra. Tau tas vežimas nelabai apsimokės. Neišeina spekuliuoti, grubiai tariant, neišeina kaip uždirbti didelius pinigus. Na, o pabandykit tokio Kinijai sulaužyti imperatoriaus valią sudaros e, taip, kad, kad e, tiesiog ten, ten bausmės buvo žvėriškos ir išnaikindavo per trys kartas. E, žodžiu, jeigu anūkas kažką padarė, tai kaltas senelis. Akise jis gal to anūko nematė, bet nesvarbu, jis blogai išauklėjo sūnų, tas sūnus tą anūką blogai išauklėjo ir vadinas visus reikia žudyti. Toks terrorizavimas, švelniai tariant, tikrai neprisidėjo prie uh, prie kapitalizmo užuomazgų plėtotis, kad ir toj pačioj e, Kinijoje Min dinastijos e, metu. Na, Europoje. Europoje taip. Mokslas, švietimas, e, miesto ir kapitalo saugumas, bet Europa didelė, visokių tų miestų yra ir visokio to, to, to kapitalo saugumo. Ir taip jau gavosi ir paaiškėjo, kad pagrindinė geriausias sąlygas e, kapitalizmo raidai turėjo e, ne tik ir ne tiek Italijos miestai, nes ten vienas po kito keitė Venecija, Genuja, e, Siena kurį laiką buvo, net ne, ne, ne, ne Niderlandų miestai, Amsterdamas, Antverpenas, Briugė ir Argentas, o Londonas ir Anglija. Kodėlgi taip nutiko? Visų pirma, saugumas. Anglija sala invazijų ten viena kita nutikdavo, bet atvirai pasakius, palyginus su tuo, kas darėsi Italijoje, tai, tai jokinga apie tai ir kalbėti. E, Saugu nuo karaliaus, nes Londonas pats galėjo ten kokį nereikalingą karalių iš šoną nustumti ar, ar netyčia nunuodyti, mažą ką galėjo padaryti. Per nelik turtingas, per nelik e, galingas. Saugu nuo išorės, jau kaip minėjau, Anglija remiasi precedentinė teisė. Kartą priimtas sprendimas, jis tiesiog neatšaukiamas. Ir tai buvo iš tiesų labai neblogai. E, pirkliai galėjo jaustis, na, ir fabrikantai, ir, ir pirmieji bankininkai jaustis labai ir, ir labai neblogai. Finansinis saugumas. Nuo Elžbietos pirmosios iki pirmo pasaulinio karo anglų svaras sterlingų faktiškai nepatyrė jokios infliacijos. Šiokių tokių sviravimų buvo, bet 16 amžiui pasiėmė monetą ir ji nenuvertėja. Ji saugiai gali gulėti bankė, gali būti apyvartai, gali tiesiog į žemę užkasti. Iškasi, vertėjos bus. Visose kitose valstybėse, tai jau nekalbu apie manžūrų valdomą Kiniją, kuomet ten, ten odiniai ar popieriniai pinigai atsiranda, bet visur kitur, na kas daroma, gadinama moneta, kuomet vietoj sidabro dedama daug vario ir sakoma, kad čia vis tiek sidabras. Na, ką taip gali apgauti? Vieną kartą valstietį gali taip apgauti, o vėliau tas monetos vertė krenta ir krenta, krenta beviltiškai, taip kaip dabar popierinių pinigų, jeigu prispausdinti be proto, tai tiesą sakant, neliks nei pinigų, nei proto. E, Europoje konkrečiai Anglija šitos problemos nebuvo. Labai stabili, nuostabiai stabili e, valiuta, e, saugumas. Pati Anglija yra saugi nuo išorės invazijų dėl savo laivyno, bet laivynas reiškia ir kitką, visai pervežimus didelius įgalina. Anglija pasidaro Europos dirbtuvėm ten galima saugiai e, iš vietinių žaliavų austi audinius ir juos išvežioti po visą pasaulį. Ir tas anglų kapitalas Londone, tai jis netoks jau ten ir anglų, ten visi, kas tik gali, e, investuoja, visi važiuoja, prancūzai, olandai, kas tik tai norit. Kodėl ne Olandija? Olandija, sakykime, jį pirmavo kurį laiką 16 amžiuje, bet žinote, daugiau kaip 50 metų karo su Ispanija. Tas pasibaigė, tada tiesiog puikus trys karai su Anglija, kuriuos Olandija, na, jungtinės provincijos tiksliau, pralaimi, gana liūdnai pralaimi. Nesibaigiantis karas su Portugalija, į kurią Olandija ten, nežinau, kokių kerštų vedamai buvo įkibusi, dantis įleidusi, rado laiko ir, ir, ir galimybę kokiam nors ten Konge kariauti 10 metų, 12 metų Brazilijoje su Portugalais kariauti ir, ir panašiai. E, na ir finalai, kai suvienita ir centralizuota Prancūzija, staiga pradeda kalbėti ten apie natūralias sienas, kad kas čia ta Olandija, prancūzų žemės suneštas kažkoks žemupys, neturi čia būti jokių ten tų jungtinių provincijų, tai yra Prancūzija ir anksčiau vėliau mes, mes tą įrodysime. Na ir bando įrodyti. Taip, kol jungtinės provincijos atsilaikė iki 18 amžiaus pabaigos, kol nebuvo galų gale nušluotos e, jau Napoleono valdymo metais. Ten iš pradžių Batavijos Respubliką padarė, vėliau Olandijos karalystę, o galiausiai Napoleonas referendumą napoleoninį surengė tokį pavyzdinį kad e, patys Olandai ir nubalsavo, kad, kad labai jau nori jie, jie, jie būti Prancūzijos sudėtiniam daly, tiesiog kaip departamentas, be jokio suvereniteto ir be jokio valstybingumo. Mokėjo Napoleonas kaip įtikinti, e, kareivio, aišku, pagalba ir jų durtuvų. E, žodžiu, Olandų kapitalas, nepaisant to, kad jis iš tiesų dominavo 16 ir 17 amžiaus pradžioje, jis buvo nukonkuruotas anglų ir nukonkuruotas labai rimtai. Na, o pačioje Anglijoje, ką mes matome? E, matome pakankamai daug e, gamtinių išteklių. Anglijas turi, turi metalų, e, turi dar miškų. Miškus beje iškerta 18 amžiuje taip, kad dabartinėje Anglijoje, jeigu kokį mišką mato, tai jis arba sodintas, arba buvo paverstas parku, arba koks nors ten draustinis e, karaliui ar kokiam lordui medžioti arhaišnių reliktinių miškų ten faktiškai e, nebeliko. Dar ką turi anglai be kapitalo ir žaliavų, jie turi šalis tokia, kaip čia pasakius, kalnų yra ir, ir kalvų yra, bet yra ir daug upių upelių nutolti nuo jūros per kiek ten neįmanoma, per 80 liktai mylių, vis tiek kur, kurią nors pusę jūrą matysi. Tas irgi labai gerai, gali vietinį pervežimą organizuoti nedidelių uostų pagalba, pačio šalies aprūpinimą. Na ir kanalus kasti gali labai sėkmingai, ir Anglija iš, iš, išraižo kanalai ir kanalėliai, baržos e, vežioja krovinius, o logistika tuo metu buvo labai svarbi ir, ir labai mm, imli imli lėšom e, sritis. Na, arklys koks nors e, gali vežti vežimą, gali, bet baržai ant vandens, Archimedo dėsnio dėka, jisai gali pervežti 20 kartų daugiau negu kad sunkesnį svorį 20 kartų negu kad vežant vežimu. Na, turbūt aiškinti nereikia, kad e, palei kanalą nutiesamas e, kažkoks takas, kelias, kuriuo tas arklys e, baržą ir traukia. Tokiu būdu buvo galima pervežti milžiniškus kiekius rudos, anglių, medienos, vilnos, ko tik tai norite, maisto produktų, lyginant su likusia, ypač centrinė centrinė Europa, kur, kur nelabai laivybingos upės, iki jūros toli, plaukiate tai sunku, na arba mūsų čia kuršių Maras ar, ar, ar Baltija, kur, kur, kur plaukiot galima ir laivybą įmanoma, bet žiemą užšals, bent jau uostas, smėlio prineš kokio nors, plauksi, audra sudaužys, sekli jūra ir, ir, ir, ir na, Žodžiu, mm, kaštai pervežimo nepalyginamai didesni, didesni Anglijai. Na tai, štai, Anglijoje tie e, trys faktoriai – stabilumo, finansinio stabilumo ir, ir išteklių sėkmingai sutapo. Ir dar daugiau, sutapo ir mokslo revoliucijos faktorius. E, Kromvelis su savo gana fanatiškais galėjo iš Anglijos padaryti nežinau ką, e, bet tikrai ne tą, ko, ko virto Didžioji Britanija. E, po restauracijos visas fanatizmas jau buvo išblėsęs. Buvo išblė. Bet tiesiog labai nusprendė gražiai anglikonų bažnyčią padaryti valstybinę ir pasistengti, kad joje ypatingų e, fanatikų nebūtų. Kitaip, ta, kitaip ta, mokslui tiesiog nebuvo kliučių, nebuvo žmonių, kurie jį persekiotų. Katalikus taip, engė dar, engė, engė amžiaus, bet net ir su katalikai susitaikė galų galę ir, ir, ir juos pripažino, kad turi teisę išpažinti savo, savo religiją. O visos kitos religijos galėjo būti išpažįstamos ar, ar slaptai, niekam tai nerūpėjo. Tai aišku buvo puiku tolerancijos požiūrių, bet dar puikiau, kad lygiai taip pat Anglijoje buvo galima užsiimti mokslo. Kokio nori, kiek nori. nori. Šiuo požiūriu svarbus buvo škotų e, apšvietos laikotarpio laikotarpis, nes e, Škotijos universitetus baigė mokslininkai ar arba kokias nors kolegijas. kolegijas. Škotija buvo skurdi, bet apsišvietusi. Tai, tai labai buvo specifinis proto nutekėjimas, kuris vedė prie to, ką dabar galima įvardinti kaip, kaip civilizacijos e, formavimuose. Na, o visa tai vyko gana nemaloniam e, fone, E, turiu omeny, kad 16, e, 16 ne tik Europą pergyvena e, gana niurius laikus, turiu galvoj, kad keičiasi klimatas. Keičiasi gana, gana drastiškai. Skaidriai ketvirtoj galite, galite pasižiūrėti į klimato raidą. Na ir ką galima pasakyti? Galima pasakyti, čia dviejų tūkstančių metų nuo Kristaus, galima pas, pasakyti, kad taip, klimatas nebuvo pastovus ir e, šilumos padidėjimai buvo gana ženkl, ženklus. Kada tas Europai buvo šilta? Buvo šilta Romos imperijos ankstyvuoju laikotarpiu iki trečio amžiaus. E, trečio amžiaus krizė ženklino ir klimato atšalimas. Vėliau, penktam amžiui, kai klimatas vėl labai staiga atšala, e, Romos imperija tiesiog žlunga. Ankstyvieji viduramžiai iki 90 amžiaus e, saliginai šilti, bet, bet savo optimumą pasiekė 9, 10, 11 amžiui, tai kitaip tariant vadinamas karolingų renesansas. E, 13 amžiuje ir 14 klimatas ima iš lėto atšalti, na, o visiškas žlugimas prasideda 16 e, ir 17 amžiui. E, dėl ko tas klimato sviravimas e, toks svarbus ir ką jisai reiškia tam nepasiruošusiam civilizacijam, apie tai pasikalbėsime kitą savaitę. Na, o dabar dėkoju uždėmesi ir viso geriausio.